I sada je shodno, znači fikskim poglavljima i poredcima ovih hadisa u dijelu Umdetul Ahkam na redu poglavlje Babul Hajl, poglavlje hajza ili poglavlje mjesečnog ciklusa. Autor je u ovome poglavlju spomenuo pet hadisa. Prvi od tih hadisa je hadisa Aisha radijallahu ta'ala anha, znači hadis vezani za mjesečni ciklus. Hajd u arapskom jeziku ima nekoliko naziva. Kaže se Bahik, kaže se al Eliasar, al-iraq, El Firak i drugi nazivi imaju znači za hajd. Kao i brojne druge stvari u arapskom jeziku mogu se kazati na dosta načina. I kada se vrati na precizno, znači arapskog jezika ili zbog čega je određena riječ dobila određeni naziv, vidjet ćemo da ta riječ može biti samo na tom mjestu. Na tom mjestu ne može biti, znači doći druga riječ koja ima isto značenje na to mjesto nego je znači razlika. I to je specifičnost arapskog jezika. Ljudi danas, kada govore arapski jezik, ne razlikuju to. Pa kažu, na primjer, džele se je sjesti, a kada je sjesti? Iđlis ili okord, sjedni. No međutim, okord kažeš čovjeku kad stoji, sjedni. A čovjek koji je naslonjen ili na, leđima, pa hoćeš da sjedne, kažeš, kažeš mu iđlis. Pa je tu razlika. Pa ne možeš čovjek koji stoji reći iđlis. Iako se to danas kaže normalno i niko ne pravi razlike. I izrazi ta većina ljudi ne poznaje tu razliku. No međutim, specifika arapskog jezika jeste znači što ima znači taj širok, široku lepezu znači izraza i svaki dolazi na njemu određeno mjesto. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكني دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهبت قدرها فاغتسلي عنك الدم إلي يعني فاغسلي عنك الدم وصلي Od radi Allahu, da Allah prenosi da je Fatima, kćerka Ebu Hubejiša, došla kod poslanika sallallahu i pitala. Kazala je Allahu poslaniče, kaže ja sam žena i dobijem istihadu, Hoću li? I kaže ne mogu se lahko očistiti. Ne mogu se lahko. Kaže ja sam žena i dobijem znači izdev krvi. I neće krv da prestane. Hoću li ostaviti namaz? Kaže nemoj. To je, kaže, inne zalike to je, kaže, krv koja ističe iz vena. Ostavi, kaže, namaz samo onaj dio dana koliko obično imaš svoju mjesečnicu, potom se okupaj i klanjaj. A u drugom rivajtu kaže, to nije hajb. To nije hajb. Kaže, kad se pojavi hajb, ostavi namaz i nemoj klanjati, a kada prestane hajb, operi, kaže, sa sebe krv i klanjaj. Što se tiče ravije hadisa Ajše radijallahu ta'ala anha, o njoj smo govorili, prethodnim poglavljima, a žena koja je spomenuta u hadisu, Fatima bintu Ebi Hubejš, prenosi jedino ovaj hadis, odnosno ne prenosi ona hadis, već se jedino spominje ome hadisu. Nema joj spomena u poslanika, sallallahu osim u ovom hadisu. I da nije spomenuta ovdje, mi ne bismo znali da je postala ta ashabika. Ova Fatima, bintu Ebi Hubejš, udala se za Abdullaha ibn Đahša, pa mu je rodila Muhammeda, ashaba, i bila od onih koji su činili hijđru. I ona je jedna od žena koje su imale istihadu u vrijeme poslanika sallallahu alaihi vseleme. I bila je tu još Hamna bintu žena Talhe, ibn Bidillaha, sestra Zajnebe, majke vjernika, isto tako Umu Habibe, jedna od njih, isto tako Seuda bintu Zema, majka vjernika, isto jedna od njih, Sehle bintu Suhejl, i Esma bintu Umejs i Zeynep bintu Umiseleme i Esma bintu Mersid al-Harisije Badijetu bintu Gajlan su znači žene koje su dobile istihadu u vrijeme ili za života poslanika sa osram i tako spominute znači u hadisima. ja sam, kaže žena, dobijem izlev krvi, istihadu i kaže ne mogu se očistiti. Ne mogu se očistiti, to jeste neće da prestane izlev krvi neće da prestane izdev krvi. U ovome hadisu imamo nekoliko koristi. Prva korist je da žena koja je u istihadi klanja. Jedino ostavlja namaz u vrijeme svoga adeta ili običaja u kome je imala znači mjesečnicu. Prvi znači nekoliko dana, to se računa znači po običaju njenom hajb, a nakon toga izdav krvi se računa znači istihadom i žena klanja u tom vremenu po konsensusu islamskih učenjaka. U ovome hadisu isto dokaz da je dozvoljeno onome kome se nešto desi da pita. najbolje je onaj kome se nešto desilo da on pita. Jer niko ne može za njega upitati kao on. I ako mu se postavi pod pitanje, možda neće znati odgovoriti, jer neće odgovoriti na ispravan način o tome, pa će se dati pogrešan odgovor pogrešna fetva. Pa je najbolje znači da on pita. I u ome hadisu dokaz da je dozvoljeno ženi da pita sobom. Taman se rado znači o najintimnijim pitanjima. Ako je nužda i ako nema ženska da upita, ili ako nema dovoljno učenog, znači ženska da upita, onda može pitati muškarca, kao što čini ashabike. I ome je hadisu dokaz da glas žene nije avret. Je tako? Jer je žena pitala poslanika, sallallahu sallam. I to je mišljenje džumhura u leme. Izraziti manjinski dio u leme kažu da je glas žene avret, ali to mišljenje je slabo. Ispravno je da glas žene nije avret i da nema argumenta koji kazuju da je avret, osim ako bi žena istanjivala svoj glas. Namjerno ona istanjiva glas, uvija ga, umotava ga, da bi tako iskušala ljudska srca, e, tada bi bio njen glas avret i to je haram. No, međutim, ako normalno priča, kaže što treba, preko telefona ili uživo, ne smeta ni da ono što je nužno da se kaže glas žene nije avret. U ome hadisu isto tako dokaz da treba čistiti nečist koja se nađe na čovjekovom tijelu. I u hadisu je dokaz da je krv nečista. Da je krv nečista. I složa se u lema da je krv nečista. Konsensus navodi Ibn Kajim u svome dijelu i Gastatul Ahfan od imama Ahmeda. I navodi ga Ibn Mulekin u svome dijelu je Alam. I navodi taj konsensus Ibn Hajar u Bariju. Navodi ga Također Ibn Hazm u svome djelu buli Liđma i navodi ga imame Neuvi u svome dijelu Međmu'a i navodi ga imam Ibn Abdul u svome djelu Temhid i navodi ga imam Ibn Arabi u svome djelu Ahkamul Kur'an i drugi. Sva ova lama spominje konsensus pravnika da je krv nečista. Da je krv nečista. I ome se je dokaz da je žena obavezna klanjati nakon što prestane izlaziti krv iz jednog tijela. Znači, tada je dužna da klanja. I ome hadisu je dokaz da ako curi krv iz čovjekovog tijela, iz ženinog tijela da kažemo, a to se odnosi na tako, a što se tiče žena da nije znači krv hajda, da to ne sprečava namaz, da mora klanjati. Omer radijallahu anhu je bio izboden nožem na smrtnoj postelji kada ga je izbo Ebu Međusi, pa je pozvan na namaz, pa je rekao nam salatu sala, La haube fil islami min terake salah. Jeste, kaže, namaz, namaz nema udjela u islamu ko ostavi namaz. Pa je klanjao, a njegova rana je curila krvlju. I kaže Hasan al-Basri, kako bilježi vam Buharija, ma zalan muslimune usalnune fi džirahatihim. I muslimani od uvijek klanjaju svojim ranama. I drugi argumenti koji ukazuju da se može klanjati kada krv curi iz tijela, znači ako nije krv hajda kada se tiče žena. Krv koja ističe mimo znači ovoga, mimo hajba, nije nečista, po mišljenju, to je među Šafija i Malikija i onda druga je Ibn Tejmije, dok Hanefije i Hanbelije kažu da je krv nečista. S tim, oprostite, da krv kvari abdest. Znači, izlaz krvi ne kvari abdest kod Šafija i kod Malikija i to je mišljenje odobro šehol sami Ibn Tejmije i i druga olema. Dok kažu hanefijski pravnici kvari. I hambelijski kažu kvari ako je više krvi, ako je manje ne kvari. Iako ova podjela nema argumenta. Ko je taj ko će ocijeniti da više ili manje? Šta je više, a šta je manje krvi? To je jako teško ocijeniti. Tako da ostaje inšalatala na osnovi da izlaza krvi iz tijela mimo hajda, znači nifasa, ne kvari, ne kvari abdest. Šehu samim temije kada je pitan da li krv koja curi iz nosa kvari abdest, rekao je po jačem mišljenju kod islamskih učenjaka da to ne kvari, a ako se čovjek abdesti lijepo je postupio. Lijepo je postupio, međutim kaže nije obavezan. Jer nema jasnog argumenta koji kazuje da bi to pokvarilo abdest. I ome hadisu je dokaz da žena koja je u mjesečnici da ne klanja. I to je konsensus ehlu sunneta. To su jedino suprotno tome kazali haridžije, kao ariđ, oni, oni imaju tu suprotno mišljenje. Neki učenjaci Selefa su smatrali da žena koja je u mjesečnici, da treba kada dođe vrijeme namaza, da uzme abdest i da se okrene prema kibli i da zikri. Međutim, drugi su to osudili. I lijepo su postupili što su to osudili. Žena koja je u hajzu prvo ne može uzmati abdest. Nema u hajzu abdest. Ima zikr, zikr ti može i bez abdesta, ali ne može uzeti abdesta. A to da se okrene prema kibli i da zikri, to nikakvog argumenta nema. Nikakvog argumenta nema i to je opterećivanje žene i uvođenje možda su ne tako i nemaju svoje osnove. Pa se tako može kazati da je to, da je to bidat. U ovome hadisu je dokaz isto da se žena vraća na svoj običaj. Se vraća na običaj kada joj se desi istihada ili kad nastavi znači krvarenje mimo onoga običajnog vremena da se vraća na svoj običaj. A hadis ne ukazuje da je žena ova mogla razlikovati znači između krvi hajda i krvi istihade. Pa se mogne razlikovati pomoću oblika, izgleda, izgleda krvi, boje, mirisa i e, gustoće, ima pravo znači na takav način da odredi dokle je hajd, a dokle je istihaba. U ovim hadisu je dokaz u Hanifi, rahimahullah, da se uvijek žena vraća adetu. I ne vraća se nikada razlikovanju između ove i ove krvi. Nego uvijek je adet. Adet je običaj koliko dana ima. Pet dana uvijek ima mjesečnicu. I nakon toga ide, kaže, ne zanima nas više oblik, ni boja, ništa, nego računa se samo pet dana i nakon toga biva šta? Istihada. Jer je poslanik sam rekao, kaže, sačekaj ono vrijeme obično koje imaš i nakon toga šta? Operi krv sa sebi i Pa kaže, nije rekao gledaj i razlikuj, nego sačekaj svoj adet, svoj običaj i nakon toga, i nakon toga klanjaj. I to je poznato u mezhebu Ambelijske pravne škole i odavdoga Ibnu Semin. Dok kažu Malik, imam Šafija i ovaj rivajet od imama Ahmeda, da se žena vraća znači na razlikovanje, gleda razliku između krvi. Pa je žena, krv hajda je crna, neprijatnog mirisa, gusta, dok je krv normalna istihade, krv koja je svjetlije boje, tečna i nije gusta i nema neprijatan miris, znači ko normalna krv, pa se tu razlikuje, pravi razlika. Žena koja ima adet ili običaj redovan, koji nije poremećen ničim, bolje je da se vraća na adet. Zbog ovoga hadisa. I jednostavno što je to za nju lakše. Lakše je za nju. Jer razlikovanje uvijek stvara znači poteškoće da žena uvijek razlikuje jer ima ti prelazni znači period, ti prelaznih perioda koji, koji je teško razlikovati pa će se samo napraviti problema. Ako ima znači adet koji je stabilan i siguran i može na njega znači računati na njega, onda je bolje da računa adet nego da razlikuje. No međutim, ako zaboravi adet svoj koliko ima, ili u stvari nema nikada adeta, nego kako koji mjesec, sve je znači ne ujednačeno zbog poremećaja hormona ili drugog nekog razloga, onda žena može računati ovaj, gledati razliku, pa gleda razliku između ove krvi i ove krvi, pa kada primijeti da je krv promijenila svoje svojstvo, znači da je prešla u krvi stihade, onda će nakon toga klanjati. A ako nema ni adeta, niti može razlikovati. Šta će onda raditi? Hm? neko. nema jasnog argumenta koji govori o najnižem i o najvećem e, znači, periodu hajza. Hadis od toga su daif. Hadis koga koji se šafi, u kojima se kaže i ne klanja pola mjeseca je hadis daif. Ispravno je mišljenje da će se vratiti na svoje bližnje. Majka, sestra, tetka, bliža ta uža ženska rodbina i da vidi kakav je, kakav je kod njih hal i koliko, kako je stanje, pa će uzeti neku srednju vrijednost i na osnovu toga će procijeniti. Znači uzet će najbliže jer to se znači prenosi genetski sa osobe na osobu, tako da neće sigurno biti daleko od onoga na je bila njena majka ili sestra i slično, i tome. U ovome hadisu je isto tako dokaz da je obaveza ženi da se skupa za svaki namaz onima koji smatraju da za ženi da se kupa koja svaki namaz, ovaj hadis pobija tako mišljenje jer je došlo okupaj se. Jedan put. Nije rekao okupaj se stalno, znači da svaki namaz, nego okupaj se jedan To je općenito znači kupanje i to je mišljenje džumhura u Leme iz prvih i potonjih generacija. U znači, pitanja koja se tiču hajda i u Lema kad govori o hajdu kažu da je to najteže poglavlje tika. Najteže poglavlje fikha. Zato što ima malo hadisa i nisu stvari do onih najvećih tančina precizirane sa hadisima. Pa ima i štihada, općih pravila i tako dalje. Pa onda naravno što svaka žena ima svoje pravilo. Ili većina žena imaju svoje pravilo, ne ulaze znači pod opća neka pravila. Imaju znači problema s tim, pa zbog toga je to neka olema smatrala da spada među najteže poglede tika. Znači kupanje treba samo jedan put nakon prestanka krvarenja. Prenosi se od Ibn Omera i Ibn Zubeira i da su da se žena treba kupati za svaki namaz. Kažu, međutim, ovo mišljenje slabije. Prenosi se od radi radijallahu ta'ala anha da je govorila neka se kupa svakog dana po jedan put. A Ibn Musejib i Hasan kažu kupa se od podne do podne. Znači slično, slično tome. Po mišljenje islamskih učenjaka kupati će se jedan put. To je mišljenje imama četiri pravne škole, imama četiri mezheba zbog opće naredbe, znači za kupanje. I u ome hadisu je odgovor onima koji kažu da će se takva žena kupati po noći i po danu, dva puta. To je stav koji prenosi su neki ashaba, no međutim ispravno je da će se okupati samo jedan put. I to je najlakše za nju. I to odgovara općim, općim znači ciljevima šarijata. Olakšavanje, a ne otežavanje. I na to ukazuje citirani hadis. I u ome hadisu isto dokaz, znači istihade, da žena može biti u istihade i da je propis istihade različit od propisa hajba. Iako bi čovjek imao odnos sa ženom koja je u istihade, većina uleme smatra to dozvoljenim. Kaže ima Ahmed, neće joj prilaziti osim ako to potraje. Ako to potraje, a u drugoj predaji neće joj prilaziti osim ako se poboji za sebe. Vjerojatno da ima Mahmed znači uzeo dodatno dozo preznosti zato što žena sigurno u tome stanju nije kao u običnim i normalnim vremenima. Pa je tako, znači, bolje mužu da ne prilazi ženi u tome stanju, da sačuva prvobitno mišljenje o njoj. Ali većina oleme je znači, smatra da je to dozvoljeno, jer ako znači da čini i bade, dozvoljeno je znači i sve što je mimo toga. To je bio prvi hadis koji se tiče ovoga poglavlja. Nakon toga dolazi hadis ponovo kada prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha, kome ćemo išao govoriti u našem narodnom druženju. I vidimo znači, da je Aisha prenosila te hadise koji su znači, vezani za intimu žena radijallahu ta'ala i bila je u tome najučenija žena svih vremena. Kada bi neko nešto upitao, Ebu gore kada je rekao da postač koji ostane džunup ne može postiti taj dan, dočekao je zoru džunup, ne može postiti, Kaže Ajša subhanallah. Allahu poslanik sallallahu sallam je osjetao džunu pa je postio. Kako ne može? Pa kad je tu čuo Ebu kaže Ajša je kaže učenija od mene u tome pogled. Ona to zna bolje od mene, kaže to su stvari intime i ona to sigurno bolje poznaje. Molim Allah te barek da nas pouči našoj vjeri. Sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam nas na istini. Popravi naše stanje i stanje našeg ummeta nasusnuti na rečima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Allahu Teala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed. Wa ala alihi wa sahabihi. Ima pitanja vezani za temu ili mimo teme bolje. Assalamu alaikum, alaikum salam. Da li je dozvoljeno ženi mjesec Ramazanu uzimati tablete koje obustavljaju? Obustavljaju te ste pomire hajz da bi mogli ispostiti mjesec Ramazan, Allah te ne. Da li je dozvoljeno? Dozvoljeno je. Ako to žena uradi i posti, njen će post biti Ne mora na ne mora se iskupiti. Ali je bolje da to ne čini. Bolje da to čini, jer su žene za vrijeme poslanika s.a.v. dobijale hajb i nisu postale te dane, pa su napaštale nakon Ramazana. Pa su napaštale nakon Ramazana. Tako činila Aisha radijallahu talana i tako su činile najbolje žene, znači u prvim generacijama. Iako je kod njih bilo poznato, da ne neko mislio pa nisu oni to znali, bilo je kod njih poznato obustavljanje hajda. Jer bilježi Abdurrezak u svome Musannefu od Ibnu Omara sa slabim lance prenoslaca i od drugih učinjaka Selefa da je kod njih bilo poznato pijenje vode od visvaka. Kada popije vode od visvaka, to zaustavi, obustavi njen jedno vrijeme. Pa se to na hađu, kad žena ide na hađ, ipak hađ je nešto drugo, to je jedan put u godini, dok se Ramazan razlikuje, i obustavljanje hajda sigurno djelomično, djelomično šteti Ovdje da se radi jedan put ili dva put u životu, sigurno da to nije znači šteta koja je koji treba posvetiti posebnu pažnju odnosno na korist koja se pribavlja. Ali da to žena žini svakog Ramazana ne treba, jer brojni hadis koji govori da znači da žena napašta Ramazanski post, ne napašta šta? Namaz. Post je znači na post, a neće na post nama, neće nakonjati namaz, jel? Tako da zaustavljanje krvi, ako uradi, bit će priznat njen post, neće biti griješna, ali je bolje da to ne čini, i to je, bliže sunnetu da to ne čini. Allahu ta'ala. Pitanje, slavu ako žena samo sebe zadovolji, kakva je, kakva je kazna ili iskup za nju? Napomena, žena je već sama tri godine praktikuje post svaki pod neki četvrtak, također bile dane, teško je se udati jer nema ispravne braće, jer u Žena koja sebe zadovoljava samostalno je isto kao muškarac to je grijeh koji je zabranjeno po mišljenju izrazite većine islamskih učenjaka. I od ashaba se navodi zabrana. I kuranski ajeti ukazuju da je to zabranjen postupak. I hadisi koji su da no međutim izrazita većina učenjaka smatra to pogodnim postupkom. Nema tu kazne posebne, nego je dužan se pokaja Allahu. To što postoji, to je pohvalno i to je lijepo, a to da nema braće za koju se može udati, to ne vjerujemo jer ima braće od sunata od džemata koji nisu oženjeni i sestra koja nije, nije se udala može kazati sestrama, slimankama, nekoj organizaciji, nekom džematu da je spremna na udaju, da se pogleda hajdli musliman, da se uda za njega, sve to ne smeta jer su žene dolazile kod poslanika sallallahu alejhi i nudila mu se sama. Kaže Allah poslanik imaš li potrebu za mnom? Allah poslanik obori glavu pa šuti. Imaš li potrebu za mnom? On šuti. Imaš li potrebu? Pa kaže onda sa Allaho udaje za mene, ako nećeš ti. Pa je rekao, imaš li šta od imetka? Kaže, nemam ništa, imam moj ovaj ogrtač na sebi. To je sve što imam. Imaš li, kaže, da je šta od mehra? Nemam, kaže, ništa. Idi, kaže, pogledaj, pa ne bil gdje našao da je željezni prsten, pa da je dadneš. Pa znači, ne smeta da kaže sestra da je spremna na udaju i da se potraži Haidli, brat koji će oženiti ako Bog da. Tako da, ne možemo kazati da nema braće za ženitbu. Salamu alaikum, je li dozvoljeno da žena klanja u pantalonama? Molim za pojašnjenje. Da klanja u pantalonama? Jeste. Može žena klanjati u pantalonama i ne smeta znači namaz u pantalonama s tim da ima preko toga odjeć koja pada do zemlje. Salamu alaikum, radim 63 km daleko od moga stalnog boravka. Da li mogu da spajam na da salar nagradi? Ova daljina od 63 km po učenjacima koji su odredili daljinu ne spada u put jedino sad u običajnom pravo ako smatra putom, po mišljenju šehu Islama i Brutemiju Kajima, onda bi moglo proći, ali bojim se da se to ne smatra ni običajno pravo putom, tako da je najbolje u ovom slučaju da se namazi ne spaju, da se ne krate Allahu ta'ala. Poznati su hadis koji govore o zabrani korištenja parfema kada žena izlazi na ulicu. Ali mnoge sestre koriste šminku na licu pod izborom da nema jasnog dokaza do šminkanje. Allah sam radio da pojašnjenje da li je ova konstatacija ispravna. Ova konstatacija liči isto konstataciji da nema jasnog argumenta koji brani drogu. Ima li jasan argument koji brani drogu? Nema. Dakle, neko mi donese jasan argument koji brani drogu. Nema. Ali imamo opće argumente koji brane da se šteti, jel tako? Pa dobro, imamo li mi opće argumente da se stvara fitnet? Ako je zabranjeno, zašto je zabranjeno mirisanje? Zašto je zabranjeno mirisanje? Da ne bi žena iskušala nekoga. Dovela nekoga u fitnet. Je li tako? Pa dobro, šta je šminkanje onda? To je znači isto da zabranimo, kažemo u Kur'anu se zabranjuje vino. I u Kur'anu nema zabrane drugi opojnih sastava i možemo piti nešto što je mimo toga. Ne. Nego znači gleda se zbog čega je nešto zabranjeno, zbog fitneta. Zabranjeno nešto zbog čega? Zbog fitneta. Tako da ova konstatacija nema ama baš ni malo mjesta. Ovo je i čtihad možda ljudi koji nisu dobro shvatili šarijetske argumente i opća pravila, Žena se uljepšava isključivo svome mužu i tu nema razilaženja među islamskim učenjima. Žena može na ulicu izaći našminkana, jedino da pokrije lice. Da li muž ima pravo da brani svojoj ženi, da obilazi svoje amidže iz razloga što oni ne vole islam i praktikovanje islama, ta žena nema problema sa njima, ali ipak joj muž ne da. Nema pravo da je brani. Nema pravo da brani, jer branjenje ženi da obilazi svoju rodbinu je kidanje rodinskih veza. A Allah je to zabranio te barak I poslanik sallallahu alaihi I to je zabranio kidanje rodbinske veza sada u grijeh. Kada među, znači, velike grijehe koje čovjek mora, znači, koji se mora znači, izbjegavati, ne smije činiti. Kojim pravom da je brani? Ako ide kod njih, oni ako ne vole islam, pa ne vole islam zato što ne znaju. I ako ne dođe neko kod njih ko voli islam i koji će im omiliti islam, osjeća cijelu života da ne vole islam. Neka dođe, neka priča sa njima, neka im govori, neka ide kod njih. A kada primijeti da oni na nju negativno utječu, ili da ismijavaju i nju i vjeru i vrijeđaju i tako dalje, čast njenu, to je druga stvar. Međutim, dok je situacija normalno ne treba braniti, nego treba čak da je postiče da ide njima u posjet. I da im govori, da im priča. U protivnom, gdje je dala, braće? Gdje je dala? Nestala bi. Ne, treba da govori, da ide i da posjećuje i u tome je hajdaš, što ti ljudi nekakvi, oni sebe smatruju nekakvim muslimanima. E pa kad si musliman, onda treba neko znači da ti govori o propisima. Tako da nije ovdje pohvalno da zabrani, a ako zabrani, nek mu se pokori. Ako zabrani, nek se pokori, grijeh će padati na njega. Da li je haram, da li je haram da se piju tablete protiv trudnoće, jer doktor kaže da je to potrebno da se hormoni reguliše. Nije. Nije zabranjeno. Ako je to potrebno, znači da žena da reguliše hormone, da se vrati, znači sve svoj stadi i tako dalje, onda žena može piti znači, jedno vrijeme protiv trudnoće, jer njoj nije cilj ovdje da spriječi trudnoću, jer sigurno da ne može doći do trudnoće na potpuno znači, prirodan način ako hormoni nisu znači, u redu ili jedan dio hormona koji se veže znači, za trudnoću. Tako da, da znači, žena ako u slučaju uzme tablet protiv trudnoće, da to neće smetiti. Da li je haram da se skine marama pred ženom džahilkom? Tu postoji spor među lemom. Postoji spor kad je spomenuto dozvola otkrivanja ukrasa i kad spomenuto žene, njihove žene, koje žene, kažu neke mu'minke, neki kažu općenito, misli se na žene. U svakom slučaju, ono što je danas poznato u Saudijskoj Arabiji od Fetre Uleme, da je dozvoljeno ženi da se skine. Ako je žena džahilka muslimanka, dozvoljeno je pod uslovom da znaš da ona neće tebe opisivati svome mužu. A što se tiče nevjernice, tu se spor vodi. To se spor i dozvoljavaju pred njima da skine, ali je bolje ženi da to ne radi pred nevjernicom. A pred džahilkom ako će to raditi i zna da ona neće opisivati, može više Allah neće smetati, ako zna da je ona takva da će kazati svome mužu kući kakva je žena, opisivati našto ako ima nešto od ukrasa što je podario uzvišeni Allah pa bi mogla pričati to svome mužu, onda je zabranjeno i neće to raditi. mora se skinuti potpunosti. Mora se skinuti potpunosti jer abdest mora biti znači opran svaki dio tijela. Jer poslanik je vratio onoga čovjeka na kome je vidio da ima za koliko nokat na stopolu kaže idi vrati se i poboljšaj svoj abdest. U najmanju ruku poboljšaj abdest, opet to što je ostalo Tako da je čovjek dužan da to skine. Ako može. Postoji mogućnost. Ako znači ima neka poseban deterđent, nekakva posebna tekućina koja to skida, dužan je to ima uzas i da prati, pazi na to. No ljudima ako dođe da nema, neka opere ono što može, neka se boji Allaha koliko može, Allah ne preko njegovih mogućnosti. Ali osnova, znači da se to treba ukloniti. Ako se radi znači o materiji koja se teško skida i ne može osim da čovjek ošteti kožu naravno da bi, da bi ogulio kožu i da poteče krv i slično tome, nije dužan to da radi. Ali znači boji se Allah koliko može. Mi smo kazali fino, ako ima tekućina koja to može lijepo skinuti, onda dužan čovjek da prati na to i da pazi. A ako nema, ako to jako teško ide, onda neka opere ono što može, a mimo toga, inša da će Allah prositi. Jel to odnosi ako ima uopćeno tekućine ili ako ima pri njemu momentalno? Ne, ne, ako ima općenito. Mora paziti čovjek. Znači ima tekućina negdje koja nije nešto posebno skupa, da bi čovjek znači, iziskivalo neke velike materijalne troškove, može je kupiti, da sa mora to imati. Znači mi kad pođemo na put, mi ponesemo sa sobom vode, jel tako? Zašto što Ponesemo hranu, ponesemo piće, ponesemo sve. To je znači kad se tiče stomaka. Pa dobro onda kad se tiče i treba čovjek da preduzme neke mjere, tako, da, može i baditi kako treba. Kakva bi to logika bila? Allah ti dao zdravlje, podario ti podario sve i ti trebaš hoći kupiti kućinu koja košta euro 2, 3, 5, nije bitno i ti nakon toga škrtariš da bi to kupio da mogao da obaviš i badate ispravno. To sigurno nije, nije ovaj pohvalno. I druga stvar, mi kad bi odlazili na svatbu, kad bi bili na baušteli radili i malterisali i došli kući sve, mi bismo to guli dok ne bi guli da imamo na svadbu čisti i među ljude lijepi. Pa dobro kad ideš kada Allah, on je preči da se čovjek, da čovjek se očisti koliko može. Znači mi ne opterećujemo ljude, niti Allah opterećuje ljude preko mogućnosti, ali mora čovjek znači uložiti sve od sebe što može da predalaš on u najljepšem izgledu. A ono što ne može, ne, Allah ga te dužimo u tome. Yes. To se odnosi na rija, na pretvaranje. To je ta vida, vid, znači to je taj vid malo malog širka, rija, pretvaranje. Ovaj, da čovjek znači pretvara se kad nešto radi, kad niko, nikad on ne daje sadaku, ali kad vidi da ga ljudi gledaju, onda izadi da ne sadaku. To je to čovjek ne osjeti, znači ne osjeti to, upadne u rija da ne osjeti. Kao, ti osjetiš ti mrava kad hoda po kamenu mrklo noći. Nikoga ne vidi. Tako je rija. Uvuče se tebi i ti počiniš taj mali širk, a ti niti si vidio, niti si čuo, niti Tako je rija. Ne klanja, čovjek uvijek klanja brzo, samo sklanja i sklepeta i gotovo. Ali kad klanja ispred ljudi, prođe 20 ljudi, gleda on polako da se tekbiri, klanja dugo, dugo lijepo popunja ruku i tako dalje. Znači čini pretvaranje. E to je ta vid, to je taj vid znači širka. to je taj vid malog širka. Koji može da se transformiše u veliki. Kada bi to čovjek radio zbog ljudi, i ibadet čisto zbog ljudi, ne zbog Allaha i tako dalje, ili ibadet činio ljudima, tada postoji mogućnost, jeli, taj mali širk pređe u jednu opasniju fazu. Hajden. Nije čovjek dužan da skida odjeću. Čovjek nije dužan da skida Zašto mi kažemo da je dužan da ukloni sa tijela šta može? Zato što je to pranje obavezno za abdest. Ali odjeća ta nije jedino kad tu bilo nečistoće, Kako čovjek znao čisto nečistoće da ima klasične, ne prljavštine, ta, taj lepilo, to fasada, to je sve, to je sve, možemo kazati da je najviše prljavo, ali nije nečisto, to je razlika velika. Tako da čovjek slobodno kada klanja odjeću koji jeste i kad bi htio da se kaže kažemo, ne moraš sebe opterećavati, Allah ti nije opteretio. Ti bi se mogao presvući jedan dan, dva dana, tri dana, nakon toga bi to dosadilo. Tako da, i badete ne, ne se otežavati, no međutim, ono što se mora uraditi, treba da se ispuni. Tako da se dodaje dozvoljeno klanjati čovjeku, znači odjeću koji radi, ako nema na njoj nečistoće. Ovdje je pitanje šta da uradi žensko koje se povratilo vjeri, ona je mlada pa se tetovirala, šta sad da uradi s onim tetovažom. Tetovaža sa tijela ako se može ukloniti da nije znači skup, imaju te sad laserske te operacije, ako nije skupa, ako se može nekako to uraditi preko tih nekih zdravstvenih osiguranja koje čovjek ima, neće smetiti da ukloni. A ako mora plaćati puno, onda nije dužan to da radi. Nije dužan to da radi, bude da taj metak da ga negdje u sadaku, a nakon toga neka kaže da Allah oprosta, to je dovoljno. I tako je, braće, svaki grijeh, mi, ovo je tetovaža, mi vidimo tetovažu. I tetovažu insan vidi uvijek ga to posjeća na grijeh koji je počinio. Ali ima grijeha koji insan činio širka Allahu činio ili ostavio namaz, to je sve gore od tetovaže. A mi to ne vidimo, to mi lako zaboravimo. A da možemo to vidjeti, da može pored nas biti da nam smrdi u gušlob nas. To kaže Ulema, govorili kaže da moji grijesi smrde, kaže niko pored mene ne mogu sjediti. Najviše na to govorila. Ali mi kad vidimo nešto očima, onda vidimo kako je to ružno. Kad vidimo nešto opipljivo, materijalno. A ono što smo činili od nepokornosti Allahu Đelešanu je možda kudikamo kamo veće od ovoga djela. U svakom slučaju sad je dužan da se pokaja Allahu Đelešanuj, ali to će ostaviti posljedice. To će ostaviti posljedice. Naprimjer, kad se udaje žena, dužna je to kazati. Dužna je kazati mužu da ima tetovažu na tijelu, jer to nije sitnica. Možda neko dok mu spomene što to važu, on bi pobjegao od takve žene, nikad je oženio ne bi. Pa je dužan da kaže da ima tetovažu. Tako da on zna da je upoznat s Kako treba žena postupati, jer dozvoljena bijela boja hijjaba za napolje, hijjab i Najbolje je žena da nosi crnu boju. No međutim, ako iz ovoga ili onoga razloga ne može ili ne želi da nosi crnu boju, pa želi da nosi drugu boju koja nije sobom šerijatski zabranjena i boja koja privlači nije šalena i o tome, onda ne smeta da nosi. Tako da žena ako stavi bijelu maramu na glavu i bijeli, i bijeli nikab i tako dalje, da to inša neće smetiti. Neće smetiti.